Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur, hapur edhe për ditën e sotme mm. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes hey, Olta Lori Iku java, hello Sot e enjte, tani po e mendoja E enjte Wow Sa shpejt ka kaluar Pa po, unë djerë fare Dhe pranvera tani më është me ne Zyrtarisht Po Mirë e ke për ty si sh pranverën mm. Pranvera djetë Është shumë e dashur për të gjithë. Po shikoj, po shikoj një faqe ë um, angleze kam përshtypjen unë, po shikosh nga shkrimi këtu. Uh mhm. -huh. Po thotë për shembull, e dim që ka ardhur pranvera. Por vajzat, vajzat fillojnë të tregojnë kërthizat. Oh. Ah. Oh. Po shikoj që ka një vajzë aty. Jo, jo. Po tash është duket kërthizat. Po po. Të atletet, atë si për atletet Jo, seriosisht Nejse, oke okay. um, Kështu që po vjen pranvera Si jeni njerëz 8 maj. Mirë, e fillojmë programin? E fillojmë. Atëherë, zyrtarisht miq të dashur, ta hapim klubin e mëngjesit edhe për sot. Ktu në Club FM edhe në Club TV, Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lori. Ju thonë mirëmëngjes. Ora 7:02 minuta. Në vitin 1541, Hernando de Soto mbërriti në lumin Mississippi, ai e quajti atë Rio de Espiritu Santo. Në vitin 1794, Antoine Lavoisier u ekzekutua me gijotinë. Ai ishte kimisti francez që zbuloi oksigjenin. Në vitin 1847, Robert Thomson fitoi patentën për rrotën prej gome, të cilën e quajti rrota prej ajri. Në vitin 1877, Mihail Kogalniceu lexon në Dhomën e Deputetëve deklaratën e pavarësisë së Rumanisë. Kjo ditë shënohet si Dita e Pavarësisë në Rumani. Në vitin 1880, ndërron jetë shkrimtari francez Gustave Flaubert. Në vitin 1884, erdhi në jetë presidenti i 33 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Harry Truman. Në vitin 1886, në farmacinë e Jakobit në Atlanta, John S. Pemberton përgatiti për herë të parë një medikament të ri kundër lodhjes, dhimbjes së kokës dhe depresionit, i cili më vonë u bë i njohur si pija Coca-Cola. Në vitin 1914, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpalli të dielën e dytë të muajit maj si ditën e nënës. Në vitin 1921, Suedia hoqi dënimin me vdekje. Në vitin 1950, Robert Schuman prezanton propozimin e tij për krijimin e një Europe të organizuar. Ky propozim i njohur si Deklarata e Schumanit konsiderohet të jetë fillimi i krijimit të asaj që sot është Bashkimi Europian. Në vitin 1960 u rivendosën marrëdhënie diplomatike midis Kubës dhe Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1970 The Beatles nxorën në treg albumin me titull Let It Be. Në vitin 1992, Fresh Prince Will Smith dhe kompozitorja Sheree Zampino u martuan. Në vitin 2006, Estonia ratifikon kushtetutën europiane. Sot është dita ndërkombëtare e kryqit të kuq. This is Club FM 100.4. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Është ora tani 7:10 minuta. Jeri ka edhe frymëzimin për ditën e sotme. Jepi Jeri. Ja, është një frymëzim uh, shumë i veçantë në krahasim me ditët e tjera, sepse sot është dita pa çorape. Kjo ka një oh, ka një histori të shkurtër se uh, flitet për vite më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë mm. një çift Tom dhe Ruth Roy nga Pensilvania. Çfarë bënë këta Tomi dhe Ruth? Çfarë bënë është nxitën të gjithë njerëzit që njihnin dhe pastaj u bashkuan akoma dhe më shumë se lajmëronin njëri tjetrin. E kuptoj, u bë u bë domethënë si një kështu, si një organizim. Si organizim mhm. njerëzish, mm -hmm. por shumë njerëz së bashku ku vendosën që pikërisht sot ishte dita pa çorape dhe uh, ideja që dhanë ishte që uh, duke hequr çorape ti mund të ruash energji akoma edhe më shumë brenda vetes tënde. Dhe prandaj kjo ka ngelur si dita, nuk e di këtë teori. Një shpjegim kështu apo i çfarë? Jo, vetëm kaq që kanë shpjeguar. Jo, po është ajo që i zë frymën këmbës. Tomi dhe Ruthi janë uh, komplet kështu të ikur. Mm. Ja, mund të jetë një teori. Ose ndoshta u ka shkrepur për të shpikin diçka apo të sajojnë një gjë të re dhe mm. vendosën pikërisht ta bënin kështu. Ne jemi kështu domethënë, të kalojmë natën kruspull. Se çu di, apo jo. Mirë, po gjithsesi si, janë, janë po ekstremitetet, janë ekstremitetet e trupit. Po e provoj unë sot. Po ti ke i ke hequr që tani faktikisht, po. Po, Jeri ka hequr çorapet. Ka veshur bravo, bravo. Asi gjë. Çu sandale apo? Jo? Urime për guximin e mirë. Po, mm. Mirë, okay. Unë akoma i kam çorapet për lesh. Mbaji ti, ti Altin mbaji, edhe ti Olta mbaji, madje kur ti mund edhe t'i ndërroni me njëri tjetrin. Po ti Jeri, ecën dot pa ato, domethënë. Çorapet e leshit i tha Olta s'i bëjnë edhe burra. Normal, i bëjnë po, si do mbaj më 45. Kështu, mirë, prandaj do shojmë këmbë madhja. Ashtu që. Nëse sa e ke 45-a. Wow. Sa e ke ti? Wow. S'po e them. Tash që ti the 45 s'më vjen turp. 47 e kam. Pse sa e ke ti Altin? Altin nga 41-shi. Oh, sa vogël. Niste të vogla. Niste. Ehm, um, Olta, varet se si i vesh. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur është koha tani për të dëgjuar nga George Ezra. Kjo është këngë e bukur. Budapest. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest. Ndiqni këtë program, qoftë me zë, qoftë me figurë, qoftë me zë dhe figurë të kombinuar në një gjë të çuditshme që quhet televizion, edhe në radio gjithashtu. Jo, e kisha fjalën edhe në web, në www.clubfm.net, clubfm.net është adresa. Kështu që në atë moment aty shkon globale e gjitha. Tani kemi një pyetje për juve. Doja që ta bëja shkurt e pastër, le të shikojmë se si do të përgjigjeni. Po, nëse doni mund t'i përgjigjem edhe vetë. Ehm, Ose përgjigjemi të gjithë së bashku. Okej. Okay. Okej. Okay. Ti na e bëj në të. Kur një shoqëri apo një dashuri mbaron. Mhm. Mm po. Më mirë të jetë një fund i prerë apo të ketë shumë përpjekje për të rigjetur edhe dhe një kimin e humbur. Mm. Domethënë kur një histori vjen nga fundi, mm -hmm. e kupton? Mund të jetë një histori miqësie, s'është thënë që të jetë, ndonjëherë dhe miqësitë. Po. E kupton ndonjëherë miqësitë janë ti fillon që e shikon që takohesh më rrallë me dikë, e kupton, ndoshta nuk përpuqen më oraret, gjërat, ndoshta diçka është thyer atje në mënyrën se si ka funksionuar shoqëria dhe edhe ti nuk e di se çfarë është, nuk është ashtu, po përpiqesh. Kështu mm. mbas 6 muajsh, hajde të dalim për birra, kështu pastaj del, pastaj herën tjetër takohesh një vit më vonë. E kupton, distancat bëhen gjithmonë më të gjata, edhe pse sa herë që ti takohesh mundohesh që të jetë ndoshta një rilindje e e asaj që e shoqërisë apo e dashurisë ndonjëherë. Njerëzit mm -hmm Provojnë kur janë kanë pas një histori disa vjet, nuk e di, diçka ndodh edhe ti nuk do që gjithçka të shkojë dëm menjëherë. Ka shumë që njerëzit duan edhe ta ta riprovojnë. Ta nuk nuk do të thosha që nuk është e gjej të paarsyeshme. përpjekjen, për ta për ta ringjitur një dashuri të thyer apo diçka tjetër për ta provuar sërish. Mm -hmm. Sa kënd ka një herë. Po, let's try again. Ne kemi mësuar. Jam shumë dakord me ty, por ka diçka tek uh, pjesa e riprovimit mm -hmm. që duhet të jenë dakord të dyja palët. Domethënë, nuk është se ti e bën me dije që shiko se do e riprovoj, po, por të dyja palët duhet të urdhër gjykate për qëndrim 100 jo, jo, metra larg, e kupton? Po. Por të dyja palët nëse ndihet kjo gjë, pra mm. nëse edhe dikush tjetër, një person tjetër. Po le ta themi, le ta themi ieri, le ta themi për shembull se dy të dashuruar mm. janë ndarë, janë prishur ka kaluar një vit dhe asnjëri prej tyre po. nuk ka gjetur dot dashurinë mm. sërish. Sepse janë akoma kështu po, të të përshtjelluar nga. Nëse i bie që hajt se po bashkohemi se ngelëm vetëm. Po mund të jetë edhe ashtu pse jo jeni nga jo. Pse jo? Ndjejmë pse pse keni këtë kështu tendencën njeriu nuk do që të rri vetëm. Jo, jam shumë dakord. Askush nuk do të rri vetëm sepse vetmia. Po, sigurisht. Ka probleme tjera po, pastaj. Vetmia ta ha. Të gryen. Kështu që, kështu që Ka njerëz që jetojnë shumë mirë vetëm, po që pa, është me tipe. Ëm, um, dua të them, dua të them ja ku jemi në një pozicion që asnjëri prej këtyre nuk është një histori tjetër, nuk është se kanë gjetur në një gjë. Dhe thon po sikur ta provonim edhe njëherë. Atëherë, unë do ta riprovoja, jo. unë personalisht, po. jo, jo, jo, jo se jam jo. Mm. Unë do ta riprovoja vetëm nëse do shikoja që personi tjetër ka akoma ndjesi të mirë. Që do të thotë, ndjen ende diçka për për mua në këtë rast. Pra po. nëse unë do e kuptoja që personi në fjalë. Unë ti do e riprovoja. Do e riprovoja, absolutisht, por nëse Çe nga këto, dora e dobët. Jo, jo, jo, nëse po, po. do shikoja që personi më jep sinjale që ndjen akoma për mua, se nëse unë do e kuptoja. Që ti nuk ke mendje, nuk ka kuptim. Atëherë jo, do të thotë që është e prerë. Çfarë po thua ti është që Që nëse për shembull je ndarë me dikë dhe mm. ai duket sikur po, i ka rregulluar gjërat. Po, gjatë, un po flas për një kohë shumë të hershme. Po, po themi më pak më thotë. Për 4 muaj. 4 muaj, e zëm 4 muaj. Nuk nuk të them një kohë konkrete, por 6 muaj. E lëm fare, ne ta lëm të gjashtë. E lëm, e lëm fare, nuk shikoj. Domethënë në momentin që ka ardhur fundi, dhe janë ato çastet e fundit dhe ti e kupton që tjetri Ka më ndjesi për ty apo nuk ka? Nuk marrim uh, kohë konkrete, po themi 3 ditë um, A më thua një muaj Po pra, dakord uh, Pra nëse unë e kuptoj Në qoftë se ai për shembull nuk ta var fare Duket sikur është ok në jetën Ti nuk do shkoje Asnjëherë në botë Po kjo është krenari a çfarë jo, është? Jo, nuk është krenari, po nuk ia vlen të luftosh dhe të harxhosh aq shumë nga jeta jote, ndërkohë që duhet ta rindërtosh sërish, për t'u marrë me një njeri që nuk ka më interes për ty. Mund të ketë filluar punë në shtet për shembull, punojnë gjatë njerëzit. Po njeriu e gjen kohën gjithmonë. Ka punë, ka gjë. Okej, në rregull. Faleminderit Jeri. Ti nuk do të ti ti nuk do ta zgjasje shumë. Do ta provoje vetëm në rast se të dy janë janë të po, duan ta provojnë sërish. Po edhe kjo mund merret nga disa njerëz si shenjë dobësi. Ja, ja se si do flasë një tjetër. Kurse un do zgjidhja këtë tjetrën që do në rast se do ishte ndarë fare. Po. Edhe pas 30 ditësh, 60 ditësh po, ose sado që të jetë. Po. Thoja, rrimë bashkë sa të gjejmë nga një tjetër, edhe pastaj më kuptoj. Pastaj shohim e bëjmë. Friends with benefits. Yes. Më pëlqen mendimi i tjetrit. Shok me përparësi, më pëlqen me kështu do e bëja. Edhe është zgjidhja e vogël. Zgjidhja e duhur mendoj. Mendoj që mendoj që ke diçka aty. Është është praktike si zgjidhje. Po. Tani kjo është pa pa thyer ndjenjat e dikujt. Dhe kjo e dim ne që kanë po, po, ndodhur. Po të dy janë e dim që kanë ndodhur, po ka njerëz për shembull që kanë rënë jashtë dashurisë me njëri tjetrin, kanë vendosur që të ndahen dhe ndërkohë që ashtu kanë bërë dashuri, po themi fizike për mm. ca kohë sa sa sa janë rrugë. Sa të gjejnë shpirtin binjak. Është e mundur, ha. Po. Është vërtet mirë. Okej, do të thuash ti për një po, po. Ti je për një dhimbje pa fund. Dhimbje. dhimbje pa mbarim. Jo për një fund me dhimbje. Po. Okej. Okay. Mirë, Olta. Ti do ta zgjan si Olta. Në edhe një herë tjetër për po, po, lexoj po. pyetjen. Kjo është pyetja edhe për ju miq të dashur në 069 20 70 222 mund të përgjigjeni. Kur një shoqëri a shpo dashuri mbaron ose vjen nga fundi, po themi, meqë s'ka mbaruar akoma, më mirë një fund i prerë apo shumë përpjekje për të rigjetur kiminë e humbur. E kështu, shkojmë sqarohemi, lidhemi prapë. Kështu siç ndodh rëndom. Kjo sqarohemi është si ajo eufemizëm kur e përdor apo është bërë si klishe tani. Po se mm, kështu, po, pra, sqarohemi, po sqarohemi, po. po iki të ndahem edhe. Po. Prapë e njëjta situatë, pastaj kur kthehesh nga takimi po. Mm. Shkojmë sqarohemi, jo, takohemi, vazhdojmë. Ka vende ku s'ekziston divorci për shembull. Në Irlandë njerëzit nuk dorëzohen deri në fund. Kurr, jo. Mm. Se e divorcin. Kështu që Olta vazhdo me ato që the. Edhe këtu kam dëgjuar. Me këto kështu tiluriru se s'e mora vesh fare se jo po jo s'ma bën zemra, jo po kështu, jo po, po ashtu. Po bën zemra më njëri se. Edhe kam diçka, edhe s'kam diçka. Ke ndenjur po themi kot një vit, dy vjet. Njeriu duhet të jetë serioz, ka bër ka e ka e ka përkushtuar veten në një lidhje. Edhe duhet të thotë deri në fund. E kupton? Deri në fund. Lidhja quhet kur janë dy njerëz, jo kur mbetet vetëm një. Po Jeri, po edhe unë me veten time kemi lidhje. Po Nëse okay, dakord, dakord. Secili me po veten do e kemi gjithë po jetën. Normalisht edhe unë, edhe unë si gjithë tjerët e mendoj. Uh, Indiana këndon tani këngën Solo Dancing. Ja kush është njëra që kërcon uh, kërcen Vetëm. solo. Jeri, kush është bukur ndonjëherë. S'e kam provuar ndonjëherë. Unë e kam provuar për vetë. Nëse mund ta kem provuar, po s'e ka parë njeri. Se kam qenë solo. Unë e provova një herë, po isha shumë i pirë. Hypnotized by the law of motion, music stop, and the spell is broken. Hello. Ora është 7:30 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e enjte data 8 maj, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Dua t'i dërgoj një falënderim nga, nga zemra edhe kolegës time Olta Reka, miq të dashur për këtë kafe të mrekullueshme që ka bërë sot në mëngjes. Edhe pse shumë e zënë me punë dhe gjen gjen kohën për të bërë kafe mes të tjerave, Olta je një vajzë e rrallë dhe zhongluese e shumë gjërave. Bravo ti. Mund të kishe punuar edhe në një cirk. Do mundohem, shpresoj që cirku i Tiranës të ma dëgjojë këtë fjalë. Po. Vetëm që cirku i Tiranës nuk ka luanesha. si ti. Po ja, kështu që Nëse produkte bimore dermatologjikisht të testuara të përshtatshme për gra shtatzëna e ah, nëna të reja, ah. për të cilat nuk këshillohen produktet kimike. Nuk ka nevojë. Kam një korres, miq të dashur me. Atëherë do japim sa do japim sa produkte korres mhm. sot në klubin e mëngjesit. Dhe janë fantastike. Po, vjen nga Greqia, kam përshtypjen në uh, kjo kompani. Korres është markë e njohur atje. Por çfarë bëjnë këta? Janë produkte bimore, siç po lexoja. Gjëra që janë 100% bimore. Të gjitha bazuara në një proces natyral të krijimit të këtyre kremrave, gjërave po themi të kujdesit të lëkurës po. apo tjera si këto. Po ka dhe gjëra tjera që s'janë vetëm për lëkurën. E pashë kishte gjë. Ka edhe për flokët. Ëh, flokët është kështu gjë. Kështu që do japim do japim produkte korres për për fituesit. Si thua Olta? Po po, gati jam. Për shembull, thotë këtu në fillim kam uh, një pastrues eksfoliant për fytyrën me trëndafil të egër. Mm, do të thënë se kjo është shumë e mirë. Eksfoliant quhet kur kur gryen pak apo jo. Kjo kriza. Që krijon një lloj mm. që lëkura e vdekur e sipërfaqes të bjerë, në mënyrë që të dalë lëkura e e, e poshtme më e Më e shëndetshme. Për lëkurat e thata është zakonisht po. dhe kur i pastron largon gjithë ato qelizat. Po kish me trëndafil të të egër. Të egër. Okej, ta japim një kështu? Hajde. Ta japim një kështu për anagramën. Dakord. Ta japim një kështu për anagramën, një pastrues eksfoliant për fytyrën me trëndafil të egër. Oh. Super. Sa ta bëjmë një anagramë avash avash. Jeri ka një histori. Faktikisht dua t'ju tregoj për një studim të fundit që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe qëllimi i këtij studimi Blendi ka qenë për të parë se në cilat orë të ditës njerëzit gënjejnë më shumë. Dhe në këtë studim kanë marrë pjesë mbi 2000 njerëz të moshave të ndryshme dhe pasi janë ushtruar teste të ndryshme te këta njerëz përgjatë gjithë ditës dhe mbrëmjes, kanë dalë në përfundimin se momenti kur njerëzit gënjejnë më pak është pikërisht fillimi i ditës. Pra në mëngjes njerëzit nuk janë të prirur për të gënjyer. Ndërkohë, e kundërta ndodh me darkën sepse është është vënë re dukshëm që njerëzit përgjithësisht gënjejnë më shumë në orët e mbrëmjes. Ndaj duhet të keni kujdes me këtë. Sepse tashmë është vërtetuar shkencërisht. Pas perëndimit të diellit të mbrapa. Po. Do të kemi. Nuk duhet të besoni. Ose për të gjithë ata që mundohen të gënjejnë kështu sy për sy, duhet të mundojnë që ta heqin si ves. Faleminderit Jeri. Asgjë. Një studim i vlefshëm. Shumë i vlefshëm. Okej, okay, në rregull, unë jam gati për anagramën e ditës sot me miq të dashur. Sot për një produkt Krejtësisht bimor nga Korres. Në klubin e mëngjesit kjo është anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Është Tomen Laranuk. Urdhëro. Wow. Tomen Lara nuk. Tomen. Tomen. Lara. Lara nuk. Nuk. Kjo është një fjalë vetme apo është fjalë e mhm. përbërë? Është fjalë e përbërë, por është një fjalë vetme. Mhm. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmim fitues. Tomen, si si thua të ëmën? Tomen Lara, nuk, nuk ashtu. Tomen Tomen Lara nuk po është është me e. Tomen. Tomen. Tomen Lara nuk. Tomen Lara nuk. Tomen Lara nuk. Mund të kishte një telenovelë tjetër për uh, në një televizion kombëtar. Në një tjetër telenovelë uh, turke. Tomen Lara nuk. Tomen Lara nuk. Është vështirë. Është diçka që Skënderbeu mund të ketë dëgjuar për shembull. E të ketë mbyllur veshët me neveri. Kur e thoshin Tomen Lara nuk. Tomen Lara nuk. Hmm. Vështirë duket. Vështirë duket. Tingëllon si turke. Tingëllon si turke. Kujdes. Tomen Lara nuk. Konsumi i mëngjesit. Ky program, ja ku vjen dhe kjo këngë shumë e mirë nga Kalifornia këta çunat.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 Ah, oh, Rinë sonë duke hequr mënjan në anagramën. Mhm. Ëm mm -hmm. doja t'ju thosha diçka. Po shikoj pak ka një ka një propozim me sipërmarrësh për ca ndryshime në kodin penal. që do ta bëjnë do ta bëjnë pak ndryshe situatën. Ëm um, propozimi është për shembull që nuk e di për, për disa shkelje të ndryshme, mm -hmm. ti të mund të paguash 50000 lekë ah, të vjetra nata. Edhe nuk nuk qëndron në nuk qëndron në burg, por rri në shtëpi për shembull. Që po të bësh llogari për shembull, i bie që 5000 lekë, domethënë 350 mijë lekë në javë. Mhm. Mm me të vjetra po flas tani. Për ndenjur jashtë burgut. Nëse ke lekët, e kupton? Se s'ke pse të rish në burg, derisa ke lekë. Dhe po mund mos jenë shumë lekë për ty. Të gjithë apo ku duhet kesh. E nuk e di. Tash këto janë propozime që vijnë fazën e parë, mm -hmm. se në fillim fare pse janë, po. Ë uh, 350 mijë lekë, pastaj për dy javë i bie 700 mijë lekë, Që do të thotë që muaji të shkon rreth 1 milion e 400 mijë lekë. Po 1 milion e gjysmë për Rumbullakosin. Mm. Që do të thotë që 10 muaj burg mund të shkëmbeshin me 15 milion lek mm -hmm. të vjetra. Tam. Që do të thotë që 18 milion është viti. Ka edhe 2 muaj të tjerë në një vit, 18 milion viti. Ça i ka një laç për shembull 18 milion lek. Asnjë gjë. E zëm dënohet një laç 3 vjet burg. 3 vjet burg nga gjykata për uh, vrasje të mbetur në tentativë. Po themi ose 3 vjet burg nga gjykata për po jep një po, narkotik në një kështu. Jep një 50 milionë edhe del. Po jo mos janë 50, po po aq janë. Do më po thuaj se 60 milionë, janë 56 mm. milionë. Po. Po 56 milionë i ka një makinë ai. E kam fjalën makinë. Mund të jetë mund të jetë kamion ai, mund të jetë kështu nga këto. Të luksit, këto të mëdhatë, e kupton? Po që s'i ka asgjë. S'është edhe që do jetë me makinë të vogël, po që s'i ka asgjë. 56 milion urdhro, sa më ke dënuar 3 vjet na, mo. Unë do bëj 3 vjet ose për shembull dikush tjetër që po them nuk nuk është se bën një krim kështu, por çfarë bën është rrufjan i vërtetë edhe vjedh përmes sistemit bankar ose ua fut njerëzve për shembull me financat mm. dhe me Këste me gjëra me kështu edhe rrjep familje u merr një pronë apo u merr një ashtu. Pra nga ky krimi kështu, krimi që bëhet në zyra. Po, po, po them krimi në restorante luksoze me trokitje gotash vere. Korrupsioni ai që na hëngri neve. Këto vjet. E zëm një zyrtar dënohet 3 vjet burg për korrupsion. Sa i ka ai, si ka, ai ka një kunj dhëmbësh i ka 56 milionë të vjetra, u thotë do do i bëj sërish. Merre këtë thotë ai se unë po sigurisht po. E unë kam unë i kam bërë 500 herë këto që po më kërkon ti thotë ai. Domethënë që aty del frika nga burgu, tash ti tash ai nuk futet dot as në burg, sepse ai nxjerr 5000 lekë t'i hedh turinjve dhe më thotë na merri këto, mos më ça kokën mua. Edhe ikën ashtu. Kështu që mua më duket, paktën duke gjykuar kështu nga jashtë që këto ndryshime në kodin penal do të bënin që në burg të binin vetëm ata që s'kanë. Domethënë do të kthehej ku burgu është për të varfrit. Ata që s'kanë edhe që mund të bëjnë ndonjë vjedhje për bukën e gojës. Për bukën e gojës, se ai për shembull që ditë po. Ai futet tak direkt e rrasin në burg ai, se s'ka 50000 po. lekë, ai 50000 lekë aty duket A kupton, do të punojë gjithë javën, po e kapi 50000 lekë, ose do të vjedhë tre shtëpi. Kjo është edhe jashtë, po ndryshimi është që këtu te ne domethënë duam sa vite që Unë nuk e kam dëgjuar këtë lloj praktike jashtë. Jo, ideja që mund të paguash para për Për të rrish në shtëpi, po jo. Kjo varet. Jo për të ndenjur shtëpi, por mos të vuajtur dënimin. Jo, nuk e kam dëgjuar. Nuk është kjo. Të paktën jo, jo, absolutisht. Bas. Ashtu i binte për shembull që këta, këta. Po është në për filma. Po. Bernie Madoff për shembull edhe këta të Enronit që u dënuan në Amerikë për mm. për këto mashtrimet e mëdha financiare. Që të kishin paguar. Se i binte që të rrinë në shtëpi, kishin paguar, këta i kanë lekët. Këta i kanë lekët dhe tani që janë burg po marrin rrogat. Por që e kam fjalën që po të ishte ashtu, askush nuk do kishte frikë. Po në ligj, kjo është diku. Praktikohet diku derisa edhe ne po e bëjmë. Unë di për atë tjetrën më shumë se ti ke alternativë. Ti mund t'i japësh atë zotri. Çfarë është ajo? Ora, çfarë është? Jo më, e, ora ajo elektronike. Po. Byzylyku elektronik, le të rrinë në shtëpi që s'do ta mbajë, që thua se pse ta mbajë shteti atë me batanije, me me ushqim me kështu. Mm, pra, ai është edhe i pasur e ka ka ka ka bërë lek me korrupsion. Dakord jam unë, le të rrinë në shtëpinë e vet, Edhe të edhe të, të ruhet për të mos dalë, domethënë të ketë një Por gjithmonë varet se çfarë ka bërë ky personi që po burgoset, ëh. Ti heq vuajtjen pra, heq vuajtjen nga krimi. Mm. Ai njeri që ka akumuluar kapital dhe pasuri, qoftë kjo edhe me mënyra të paligjshme, nuk i trembet më ligjit fare sepse ligji e shumta E bën ai ligjin. Kthehet, po kthehet nga nga një shpatë, po them, ligji kthehet në një në një kunj. Që ai e merr edhe e thyen me dhëmbë dhe hedh matanë pastaj, se s'çan, ça i ka ai 3 vjet apo 6 vjet. Domethënë që thashë 56 milion, 6 vjet janë krime të rënda se këtu në Shqipëri ka janë dënimet. Se s'dënon më njeri këtu 6 vjet kanë marrë për vrasje njerëzit, e kupton? Po. Nëse kemi Eldin? E kemi. Më duket se po. You know that I'm a champion. Eldi Meroni. Mirëmëngjes, si je ti? Mirë, Blend. Çfarë na thua? Me trafikun si Po po trego pak si është. Aty në vendin e duhur Blendi. Po ja. Në vendin e duhur. Në vendin e duhur, se dje Blendi sikur dëgjova që mund të dilja dhe jashtë loje. Po unë nuk mund të dal kurrë jashtë loje. Pse do thoni ju? Hë. Sepse vetëm me klubin e mëngjesit merr informacion live për trafikun po, dhe do të jem pra aty. Ti ti ti ti e ke bërë jashtë loje. O shok, o shok, dëgjo këtu. Ato tabelat që janë vënë, ke parasysh ato tabelat që thonë mirë se erdhët në Tiranë, lidhni rripin e sigurimit. Po. Ato kanë kushtuar 2 milionë euro. Po, edhe po, edhe nuk edhe nuk e japin trafikun. Ti ti je falas, ti je falas dhe e jep trafikun. Si s'mund të jem unë te ajo mbikëqyrja e trafikut, si sikur ka një zyrë që e mbikëqyr trafikun apo është inekzistente. Nuk e di se ku është. Nuk e dimë këtë. Nuk e dimë, nuk është një pyetje për mua. Duhet monitorimi i trafikut, por nuk e di domosdoshmë. Drejtohu në institucionin zyrtar zotri. Ë, të lutem vazhdo me trafikun. Patjetër Blend. Në këtë lidhje të parë kemi situata me pak trafik në tre akset kryesore dy janë me probleme, rruga e Durrësit Me pak trafik nga semafori Laprakë drejt qendrës, Rruga e Kavajës, Pallati me shigjeta, me trafik, Tregu Ushqimor, hyrja në Tregun Ushqimor ka trafik, pjesa tjetër që i bashkohet kryqëzimit 21 Dhjetorit nuk ka probleme dhe drejt qendrës është e lirë. Rruga e Elbasanit e kalueshme nuk ka probleme. Mund të mund të hmm. traktoj edhe rrugën Bardhyl, pjesa e sipërme ka një trafik normal në zbritje nëpërmjet rrugës Ferit Xhajko dhe nëpërmjet bulevardit Zhan d'Ark, në zbritje nga rruga Bardhyl vetëm rruga e Dibrës ka pak trafik, rruga mm -hmm. Hoxha Tahsim është e kalueshme, Bulevardi Zogu i Parë, Dëshmorët e Kombit dhe të dy pjesët e Unazës nuk kanë probleme. Zona e Tiranës së Re ka dy pjesë me trafik, është rruga Sulejman Delvina. Zakonisht nuk qëllon që lidhja e parë të ketë trafik, sepse është e lirë në përgjithësi, por sot vjen me trafik. Nga kryqëzimi i Komunës së Parisit kemi trafik deri tek ura pranë shkollës Vasil Shanto. Rruga Sami Frashëri vetëm afër urës Drejtorisë së Policisë ka trafik. Pjesa që vjen nga shkolla Edith Durham deri tek Ura, për momentin Abdyl Frashëri, rruga Ibrahim Rugova, komuna e Parisit nuk ka trafik, edhe Muhamet Gjollesha është e kalueshme nga 21 Dhjetori drejt inxhinierisë ndërtimit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar miq dashur në klubin e mëngjesit, mbas pak do të dëgjojmë edhe nga Lady Gaga këtu, Guy, kënga e saj e fundit. Është koha tani për uh, pak publicitet kur të kthehemi Mirë, mirë se keni ardhur klubin e mëngjesit Jolly Ranks me I See You, miq dashur. Tani jemi gati për uh, anagramën e ditës sotme. Tani për uh, një produkt nga Korres dhe do të jetë çfarë, Olta? Do jetë pastrues eksfoliant për fytyrën nga po, trëndafili i egër. Atëherë kush është fituesi i anagramës që fiton këtë? Është Joana dhe ka thënë nomenklatura. Bravo. Bravo Joana, nomenklatura. Tomen Lara nuk ishte anagrama e ditës sotme nomenklatura. Nomenklatura. Bravo. Bravo. Që do të thotë është diçka me emërtes. Hm, njerëz të mhm. emëruar në detyrë, mhm. njerëz të emëruar nga dikush tjetër. Që do ti ti ti ti dhe ti do bëni kështu siç them unë. Po. Okej. Iku kjo. Ëm faleminderit edhe Joanës për uh, lojën edhe shumë tjerëve që kanë marrë pjesë tek anagrama e ditës së sotme. Joana ishte e para, por uh, miq dashur ja kush mundësia tani për të fituar një tjetër dhuratë në klubin e mëngjesit dhe kjo do të jetë çfarë Olta? Olta, unë them, unë them ti. Unë ngrej atë me foto nga Art Center Tirana. Okej, okay. Ah, sa bukur. Unë them një foto nga Art Center. Një foto apo 50 foto? 50 foto. 50 foto, okay. Një set me foto. Atëherë një set me foto miq dashur, 50 foto në studio tek Art Center është në mes të bllokut në qendër të qytetit. Ai që do të vijë i pari me tekstin ose me titullin e kësaj kënge, të cilës unë do t'i lexoj tekstin tani të përkthyer në shqip nga anglishtja po ju them. Do të fitojë këto 50 foto në studio nga një mm. profesionist atje që do Kështu që edhe juve mund të mund t'i vini ato në Instagram pastaj. Mirë. Dua t'ju them që më duket në vitin 2008 kjo këngë ishte një hit ndërkombëtar. Po, në 2008 mm. një hit global në radiot e muzikës pop përfshirë edhe Radio Club FM ku ne jemi duke folur tani. Të dua. Por duhet të them të vërtetën. Morali më ka ulur në gjunjë. Po lyp, të lutem. Mos luaj më. Nuk e di se çfarë është, por më ke kapur mirë. Siç unë e dija se do më zije. Nuk e di se çfarë bën, por e bën shumë mirë. Jam nën magjinë tënde. Po të lutem për mëshirë. Pse nuk më liron? Po të lutem për mëshirë. Pse nuk më liron të thash lirom? Tani ti mendon se unë mund të jem një lidhje dytësore. Por duhet ta kuptosh se kam nevojë për një burrë që më mban për dore. Po, kam nevojë. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 70 222 pa harruar dhe emrin tuaj për çmim. Se e kuptoni njëri është që të dashurat sekrete nuk mund të mbahen për dore në publik. Kështu që kjo mend kjo ai mendon, po kjo po ja thotë që ti mendon se unë mund të jem diçka dytësore, por unë dua një burrë që të më mbajë Për dore. Publikisht për dore, po. Ë? Shumë bukur. Se por është duke u lutur për mëshirë. Kjo është ajo që mund ndihmoj. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq dashur, do të kemi edhe lajmet e orës 8 me J Jane para se të vim.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 I come alive. Calvin Harris bashkë me Ellie Goulding miq dashur I need your love hapi orën e dytë të transmetimit në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm Ora është tani 8:05 minuta. Jeri, ça bëhet? Mirë Blendi. Okej, okay, uh, do na tregosh njërin nga historitë tua? Gazmore. Gazmore, inshallah. Je viri. Inshallah. Faktikisht kjo është një histori uh, gazmore dhe e pazakontë në të njëjtën kohë. Trafkula. Çok të shkruaj deri. Trafkula. Uh, bëhet fjalë për një burrë 41 vjeçar, mm -hmm. është uh, jeton në Moskë, ka emrin Sidor Borodin. Çfarë ka ndodhur? Është uh, Sidon Borodin. Ku ka ndodhur? Në Moskë. Tani unë them le t'i përkushtohemi kësaj dhe po, le të gjejmë. Jeri na fal një sekond. Një sekond. Do të mundojmë. A ka Bratislava në Bratislava Moskë? Vazhdo Jeri. Atëherë çfarë ka bërë është 41 vjeçari Sidor, ka vendosur të vizitojë një nga klubet e natës në Moskë. Nuk ka një lagje. Jo, këtu do më nga shuar një nga klubet e natës në Moskë. Kemi në Moskë. Dhe në natën në Moskë, miq dashur. Në këtë klub nate Blendi ka pasur. You like music. Po. U magjeps nga një vajzë 24 vjeçare që ishte striptistja, një nga striptistet. E po, po themi. Ëh, nuk e di. 24 vjeçare. E ka emrin Zo. Kjo vajzë. Zo, sigurisht e ka Zo. Çfarë ka ndodhur është që ai shumë i rëndë. Emrin e ka çka? Nuk e di emrin. Çka? Jo, e kam emrin Zo Pavlova. Jo, Pavlova. Pavlova, po. Më vjen keq të zhgënjeva. Çfarë ndodh është që Sidori, ai shumë i ka rënë në kokë për Zo. Dorit. për Zonë sa uh, ka ndenjur me orë me orë të tëra, por si përfundim ka dalë jashtë klubit të natës dhe ka pritur aty derisa të mbyllej komplet uh, klubi i natës dhe Zo të dilte nga puna. Dhe ka pritur, duke pritur për Zonë. I wait for Zonë. Është në momentin që Zo ka dalë bashkë me shoqen tjetër striptiste. 41 uh, vjeçari ka e ka marrë, e ka marrë në krah, ah, e ka rrëmbyer. Wow. Dhe është drejtuar me vrap për ta futur në makinën e tij. Ngrije muzikën. Se ka dhe makinën së shveciva sa e muzikë lartë. A thua e ka rrëmbyer për ta çuar në shtëpi? Po. Për nuse. Për nuse, për nuse apo për nuk e di. Ka një gjë, ka një gjë ama që duhet thënë për striptistet. Mm. Që Ok, edhe me lakuriqësinë edhe pse ca prindër mund të kenë rezerva të kuptueshme etj etj etj. Normal. Paktën ti e di se çfarë po merr. Ai ka qenë shumë i qartë. Po normal. Normal, nuk ka kështu zhgënjime, a kupton se çfarë? Po, kjo është e vërtetë. Megjithatë shoqja e Zo ka lajmëruar pronarin e këtij. Madje gjithë shoqëria ta di se çfarë po merr. Dhe uh, pas shumë përpjekjesh nga pronari i klubit dhe policisë, më në fund uh, zotëria Sidori e ka dorëzuar zonë. E ka dorëzuar dhe tashmë ndodhet në burg. Sigurisht. Për rrëmbim, tentativë për rrëmbim. Sido që ishte shumë romantike, po, si histori. Ishte romantike. Që... Zoja është zhgënjyer, se Zoja thashë qysh që doli njëri më rrëmbeu. Po pra. Se mendonte se kishte mbetur pa burr Zoja. Jo pa burr, jo pa. Ky kishte më shumë guxim. Ja që kanë ikur ato kohërat, se nuk të rrëmbejnë më sot. Mm. Nëse. Ehm. Um, Çfarë them unë tani? Kemi një kemi një fotografi nga nga çifti, domethënë se si filloi se si filloi e gjitha. Kjo ndihmon për ndihmon për të kuptuar në fakt se si se si ndodhin këto gjëra dhe pse ndonjëherë njerëzit përfundojnë që rrëmbejnë njëri tjetrin. Po. Ja ku e ke. Ky është, si e kishte emrin ky Adnan? E kishte emrin Sidor Borodin. Sidor, po, Sidor Borodin. Dhe Zo Pavlova. Zo Pavlova. Mirë, okay, nuk do ta kisha dorëzuar për vete. Te policia. Kuptohet. Deri në fund. Lidhur me temën, do i rrija deri në fund. Do i rrija deri në fund. Okej, okay, faleminderit. Uh, A ti do mbështesje. Ë uh, si vajzë. Kthehemi tani tek tek loja jonë miq të dashur. Jemi vonë Altin, jemi vonë. Jemi e para punës do të themi që Duffy. Je je je. Teksti i këngës. Teksti i këngës ishte Mercy nga Duffy, bravo. Ka pasur shumë pjesëmarrje dhe mm -hmm. mesa duket njerëzit e kanë dalluar përnjëherë. Që kur fillojmë ta. Je, je, po, po, po, po. I love you, but I gotta stay true. Morals got me on my knees, I'm begging please, stop playing games. Yeah. Okay, në rregull. Në rregull, Ardita fiton setin me foto nga Art Center Tirana. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo. Ok, e meriton. Është, po, po, sigurisht. Tani do të dëgjojmë edhe fjalën e censuruar për ditën e sotme, miq të dashur Altini e ka gati, do të dëgjoni nga një personazh dhe dëgjojmë se çfarë ndodh në Atë pjesë ku Altini përdor censurën e tij. Dhe tani, fjala e censuruar në këtë e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Unë kam insistuar dhe insistoj që e majta duhet të bëjë pronë të veten Të gjithë e majtë. Ky është zoti Luan Rama, më duket. Po, po, po. po. po. Nga krahu, nga domethënë lëvizja socialiste për integrim. Po. Po, po, ehm ai insiston që e majta duhet të bëjë pronë të saj. Pronë të saj, të gjithë pipat e majtë. Ore, si po flasim për të majtën, po flasim për pronë njëkohësisht? Po. Se zakonisht flitet flitet për nisë. Termat e pronës janë terma të djathtë, po, të djathtë. Po pra. Do ta kolektivizojmë për shembull kështu. Shoku Rama. Ne ta dëgjojmë edhe një tjetër. Unë kam insistuar dhe insistoj që e majta duhet të bëjë pronë të veten Të gjithë e majtë. Të gjithë pipat mendjendriturit e majtë. Mund të ishte mendjendriturit. Në një farë mënyre je afruar, por jo. Të gjithë shpirtmëdhenjtë e majtë. Jo. Të gjithë bamirësit e majtë. Jo, jo. Të gjithë bukuranët e majtë. Si ishte atë nanët? Jo. Po sa da. Të gjithë Lady Gagat e majtë. Jo. Të gjithë çunat e majtë. Jo. Të gjithë gocat e majt. Jo, por të gjithë hemafroditët e majt. Po, jo, jo, jo, jo. Jeri, çfarë po thoje? A fillon me A? Jo. Jo. Antarët po mendoj. Të gjithë antarët, jo. Jo. Fillon me I, më duket. Me I? Kam përshtypjen, po. Intuita e Blendit është e saktë. Ja, të gjithë intuitat e majta. Mirë, dëgjojmë tani nga Lady Gaga. Kjo është e fundit fare, miq të dashur, nga Lady Gaga, quhet Guy ose G And now we get back to Blendi and the crew on the morning club on radio club FM 100.4 enjoy it people Ora është 9:17 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e enjte data 8 maj, ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo të ndodheni. Faleminderit Jeri. Faleminderit Altin. Jeni gati goca? Gati. Gati. Keni gati? Ne kemi gati. Okej, okay, do të do të gjejmë Altin. Do të gjejmë. Okej. Okay. Sha Radio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej, okay, atëherë, goca, mm -hmm. është diçka që mbahet në duar. Jo. Jo. Është diçka që futesh brenda. Jo. Unë mendoj që është diçka që hahet Jeri dhe jo. bën pjesë te gjërat e ëmbla, apo jo, kam gabim, a? Teknikisht i afër. Jemi afër. Po shë një tjetër me shë. Jo, jo nuk kemi me shë. Tani kur thua shputat, kur thua shputat, Jeri, mm. se ne kemi dy lloj shputash. Edhe këto shputa që na, apo jo, vetëm ato të këmbëve. Jo, jo, ato që janë fare. Ne nuk qëndrojmë këto gjithë ditën. Po ka të bëjë me një pjesë të trupit tonë, ton, po. por ajo që ne po kërkojmë është më shumë një veprim që ti bën, një veprim që ka që ti vendos të bësh. V v. Jo. Të vraposh. A, jo, Fillon, jo. është dhë, dhë apo jo? Jo, çfarë jo. është dhëja? Të dhunosh. Po jo, më jo, çuna, jo, jo. Është diçka që mund ta bësh në shtëpi për qejf? Se po flasim. Ë? Mund ta bësh në shtëpi për qejf. Mund ta bësh. Është një farë aerobie Jeri, a? Apo jo? Po. S'bani kohë tash. Mos bani kohë tash. Mirëmëngjesi të gjithëve mirë se keni ardhë në programin, gjithashtu ju përshëndesim nga Klubi i Mëngjesit në Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-së. Dua për një moment t'ju ftoj edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com fraksion Klubi i Mëngjesit, facebook.com fraksion Klubi i Mëngjesit. Mund të na gjeni atje, mund të na shkruani edhe në lidhje me temën. Kur një shoqëri apo një dashuri mbaron, Ja ku jemi ne. Faqja jonë sa e bukur që është. Wow, wow, wow. Po, po. Çfarë ha një vez? Ah, vez ajo në tipon, vez as kuçur. Ehm, atëre. Kur një shoqëri apo dashuri mbaron. Më mirë, një fund i prerë apo shumë përpjekje për të rigjetur kiminë e humbur. Cila mendoni se do të ishte rruga? Më mirë një fund i prerë dhe i menjëhershëm, i befasishëm ndoshta Pak tronditës, por... T'i presësh kokën, kur i thonë? Po, po, si një shkulje dhëmballe, cak, e heq. T'i presësh kokën. Kreje. Shpëtosh tjetrin, si thoshte doktor Adhamudhi. Ma një më të bëjëm. Po. Tam. Të dhemb syri, kreje. Të shpëtosh tjetrin. Kemi një mesazh nga Vita, e cila thotë përderisa ka mbaruar, i bie që është shfrytëzuar çdo mundësi kthimi mm. dhe që nuk ia vlen ta tërheqësh zvarrë ende një lidhje të tillë. Mirë, e kanë këtë forcë njerëzit. Për shembull, Rushiti ka shkruar thotë, kur mbaron, mbaron, bën mirë të mbarojë kur asgjë nuk shkon qetësisht dhe bukur si më parë. Mm -hmm. Kur dikush ty s'ta jep atë që të duhet të të jepte, uh, si fillim në dashuri do të thotë që ai është lodhur me ty dhe nga dhe ti nga ai dhe duhet të shplodhesh se në këtë dashuri të ka qenë kështu. Është pak i gjatë. Po, me thënë të drejtën. Vazhdo jetën siç ka caktuar ai lart thotë që të jetë. Më e thjeshtë. Ah, si sot jeta. Po lexova vetëm pjesën e fundit. Po thotë, po thye një herë thotë Eçi nuk ka kthim mbrapa, ndërsa Edna na ka shkruajtur shoqëria është si një gotë kristali. Po u kris, më mirë thyeje fare se sa të përpiqesh ta riparosh. Po ai thotë ta thyesh fare. Më mirë ta thyesh fare ti. Ta shtypësh me këmbë. Për këtë s'jam. Është gotë kristali, është e thyer nga aty. Po shiko, fundi vjen uh, po, kur të dyja palët janë lodhur me njëri tjetrin, no? edhe nuk duan të qëndrojnë më pranë njëri tjetrit. Nuk dua të më qëndrosh më pranë. S'dua të më qëndrosh më pranë. Është tamam si një këngë prej Redon Makashi. Rruga më e re quajt më ne. Se flokët na i shpupuriste shpesh Po, e nga trove Asa të vejë Unë e ndonjë e unë përmend Redon Makashin këtu Edhe ndihem vetëm Se të gjithë këta janë të gjithë nga 22 vjeç Edhe asnjë prej këtyre nuk e di kush është Redon Makashi Jo E din që është ka qenë një herë i ftuar te Ardit Gjebrea, kaq dinë. Ka qenë dhe njëri i ftuar te makinë me dy timon. Po ha pra. Kaq. Okay, Atëherë sfidë për juve. Unë do filloj të këndoj një këngë Redon Makashit, e dikush prej jush ta vazhdojë aty ku e lë. Dakord. Hajt. Ë? Jepi. Ja, ja from stacioni. Këngën vazhdojë, njëri prej jush. Sikur të ndalet pak. Ja, vazhdoj. Ne më jo, vazhdoj. Ça? Ça? Okej, okay, do bëjmë do bëjmë do bëjmë dance dance tani. Kemi pop quizin gati? Mhm.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 Mhm. Miq të dashur kemi katër pyetje. Katër pyetje të ndërtuara si një Po them fjalëkryq pak Me përkufizimet e fjalëve Dhe ju do të gjeni fjalët Të gjitha fjalët që kërkoj Janë me N Nisin me N Dhe do të çojmë një çift te Çakra Jonë Për atë që fiton pop quizin për ditën e sotme Çakra Jonë është restoranti indian Miq të dashur që sjell shijen dhe traditën indiane Dhe ushqimet plot me ngjyra Dhe erëza ndodhet përballë Universitetit të New Yorkut Ne kemi qenë, është i shkëlqyer, me të vërtetë shije shumë të mira nga India dhe e dini ça është më e bukura? Që ka shkallë India, ka shkallë edhe rampa, po e kam fjalën që nuk ka nevojë që të shkosh tek ushqimi më indian i mundshëm në sensin e erëzave dhe nxehtësisë se sa pikant do të jetë, mund ta marrësh gradualisht qoftë se nuk je gati, por vjen duke ngrënë. Po. Po. Cila është fjala? Fillon me N. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Diçka e bërë në mënyrë të zakonshme, në mënyrë të rregullt. Mhm. Mm Okej, okay, diçka e bërë e kryer në mënyrë të zakonshme, në mënyrën e rregullt. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Dal faqebardhë nga një ngjarje. Mm. Dal i tillë. Kur dal faqebardhë nga një ngjarje, kur dal i tillë. Okej? Okay? Dakord. Këto ishin uh, pyetjet me N sot për pop quizin e ditës sotme miq të dashur. Shkojmë tek Beyoncé dhe Drake. Kjo është Mine tani në Club FM në 104. Ju përshëndesim. Eldi Merolli nga Radio Taxi Classic miq të dashur na risjell këtu në studio jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 ky është raportimi i trafikut në Tiranë. Po besoj në këtë lidhje të dytë situatat janë vështirësuar më shumë se lidhja e parë, dy akset kryesore rruga e Durrësit ka trafik të rënduar, pra është përkeqësuar nga lidhja e parë, Ka trafik të rënduar nga sheshi Shqiponja drejt semaforëve të Laprakës dhe në vijim drejt Zogut të Zi, por dhe në ngjitje drejt sheshit Skënderbej me shumë probleme. Mhm. Zbritja është me pak trafik edhe zbritja në këtë aks nga Ministria e Arsimit, nga semaforët e Ministrisë së Arsimit deri pranë rrethrrotullimit Zogu i Zi ka trafik të rënduar. Kemi rrugën e Kavajës me trafik të rënduar nga semaforët e Yzberishit, siç i themi, pallati me shigjeta, kryqëzimi 21 Dhjetori dhe në ngjitje Me trafik, pjesa e rrugës Kavajës, për momentin rruga e Elbasanit lajme të mira e qarkullueshme Sauk qendër pa probleme. Kemi unazën e sipërme me tre pjesë me trafik, është përkeqësuar edhe këtu lëvizja, kemi rrugën e Dibrës me trafik nga Selvia drejt Nëntëkatësheve, edhe në ngjitje nga Nëntëkatëshet drejt kryqëzimit të Selvisë për të dy krahët, kemi trafik në rrugën Hoxha Tahsim nga Farmacia pesë drejt Luigj Gurakuqit pra drejt semaforëve të Partizanit të Panjohur me trafik, kemi bulevardin Zhan d'Ark me trafik nga Ministria e Jashtme drejt ATSH-së, pra drejt Agjencisë Telegrafike Shqiptare dhe drejt urës së rrugës së Elbasanit. Kemi pak fluks të rënduar në bulevardin Zogu i Parë, lëvizja nga stacioni i trenit drejt sheshit Skënderbej. Pra gjithmonë lëvizjet me përqendrim drejt sheshit Skënderbej kanë probleme. Zona e Tiranës së Re ka një pjesë me trafik të rënduar, rruga Sami Frashëri, Abdyl Frashëri nuk ka probleme, Libri Universitar dy krahët pa probleme, Ibrahim Rugova nuk ka trafik, bulevardi Bajram Curri që kryqëzohet pra me me rrugën Sami Frashëri nuk ka probleme. Myslim Shyri, i kalueshëm, Muhamet Gjollesha, pa probleme. Okej, okay, faleminderit. Mirupafshim, Eldi. Eldi Merolli nga Radio Taxi Classic, miq të dashur, i cili na informon mbi gjendjen e trafikut çdo ditë. Faleminderit Eldi, faleminderit dhe Radio Taxi Classic për shërbimin shumë shumë korrekt me të gjithë. Tani, ë, ka diçka. Kafja. Kafja hap debat gjithmonë, kafja hap debat në sensin që të bën mirë, të bën keq, e ke parasysh. Mm -hmm. Uh, ja edhe një tjetër uh, studim argument për t'iu shtuar listave të bën mirë të bën keq për kafen kjo në listën të bën mirë. Për wow. sytë, për sytë. Për mm. sytë thotë uh, Universiteti i Cornellit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një profesor atje Chang Yi Li, e ka emrin Chang Yi Li, um, është drejtuesi i këtij studimi, thotë mm. se kafeja kanë zbuluar ata në teste te minjtë përmban një antioksidant i cili është acidi Acidi klorofurik. Jo, jo. Yes. Uh, një sekondë. Wow, sa e disa janë më vjen. Ë, uh, kloro klorogjenik. Klorogjenik. Klorogjenik. Se e kisha kështu, e, e kam thënë ja pesë herë tani s'e thosha dot. Acidi klorogjenik që është një antioksidant gjendet në kafe dhe ky ndihmon në parandalimin e fuqishme të degjenerimit të retinës së syrit. Po, wow. Mm. Domethënë eh, degjenerimi i retinës ndodh nga disa sëmundje, nga mosha, për shembull ndodh tek njeriu nga diabeti, ndodh për shkak se ke glaukoma, për shembull si sëmundje, mm -hmm. dhe retina e syrit degjenerohet. Kafja ose më saktë ingredienti në këtë rast përbërësi aktiv um, acidi klorogjenik e ndalon këtë. Dhe kur ua japin minjve zbulojnë që sytë e minjve forcohen dhe sytë e wow. minjve i rezistojnë degjenerimit. Edhe kur u, i kanë i kanë i kanë çuar oksid nitrik minjve, u kanë dhënë oksid nitrik, i cili mm -hmm. bën të kundërtën. Oksidi nitrik e degjeneron retinën. Degjeneron retinën. Po. Por kur këta janë ngopur me kafe, mm -hmm. kur këta janë trajtuar me me acidin klorogjenik, mm -hmm. atëherë Ky eh, tjetri nuk u bën asgjë. Po, Oksidi po. nitrik nuk u bën dot asgjë. Do thotë që që eh, ne thonë ata si një mur mbrojtës. Po, si një mur mbrojtës. Kështu që kafeja thonë ata ka një rol shumë të mirë në mbajtjen e e, e po themi të pamjes, të syve. Ëm um, dhe nëse zbulojmë që kafeja e çon direkt acidin uh, klorogjenik tek sytë, ne mund të prodhojmë lloje kafesh thonë ata që, që kanë nivele përmbajtje... nivele të larta të këtij acidi, mm -hmm. në mënyrë që të kenë edhe më shumë efekt. Po, degjenerimi të vijë. Sigurisht që kur e blen kafen, pastaj nuk e blen për shembull më ku di unë tani kështu apo ashtu apo kështu kolumbiane apo braziliane apo kështu, po e blen kafe për sytë, Kafe për veshka. Shkalla 3. E kërkoj kafe për siç janë këto. Nes si e kemi për sytë për. Nes ne kemi për të gjitha. Për të gjitha. Neskafeja, Neskafeja forcon edhe shoqërinë e mirë. Mm, kur na e po, bën të mirë. Olta jonë e mirë. Ne që kur kemi nisur të kemi nisur kafe. E kam vënë. Ëm, um, miq të dashur, më pas pa kam një histori tjetër. Kjo historia ka të bëjë me dy agjentë policie që janë arrestuar. Ku e bënin? Si reziston do ta dish? Do. E bënin në bashki. Oh. Oh no. Oh, pata burgim oh, të vjetë. Ja, ja, ja. Dy detektivë në Florida. Po mirë, mos ka qenë se edhe këtu ka shumë cepa murësh janë të kështu. E di ti përdorësh për të po, punë. Po këta detektivët, në fakt ishin oficerë, ishin detektivë të narkotikëve në Bradenton City, Mm -hmm. Unë nuk doja ta bëja këtë histori tani, por meqenëse Olta preku ka kështu. Këm guli, nuk po duroj ato. Vërtet. Këta tashi çfarë bëjnë? Okej, okay, është shumë e thjeshtë. Janë dy detektivë, ë, uh, të cilët natën, ngaqë kishin shërbim natën, mm -hmm. nuk dinin ku të bënin urinën dhe Ta, normalisht keq. Në Florida në Amerikë ata nuk e kanë këtë zakonin e, e bërjes në rrugë, se po të ishte këtu për shembull mund ta kishin bërë në rrugë, në trotuar. Po. Te cepi atje lart. Pranë çerdhes së fëmijëve, ku di unë se çfarë, diçka do ndonjë gjë. Ëm, këta vendosin që të manipulojnë kyçin e bashkisë. Mm. Do mund të ndoshta mund të jetë një godinë e vogël, Bradenton uh, City aty në Florida duhet të jetë një një qytezë mm -hmm. e vogël, kam përshtypjen unë nuk është në një kështu, mos imagjinoni në një bashki si e jona. Asaj e jona këtu. Ndoshta diçka më e vogël. Mm. Dhe dhe këta çfarë bënin është që e kishin prishur kyçin. Në mënyrë të tillë që nga e premtja që e kishin prishur ata, kishin futur atje, kishin urinuar dhe thonë kishin urinuar atje sepse në tualet, si në tualet, pra në po, tualet. Po, po, në tualet okay. sepse kishin sepse sepse si dhe qytetaria. Sepse në stacionin e policisë është ata në rajon banja është e ndyrë. Ah, Ju janë shprehur, e kam fjalën këtu Nesti. Kanë thënë nuk pra, nuk do të nuk do ta bënim atje tjetër ata, kështu që s'kishim ku ta bënim dhe dhe manipuluan çelësat e bashkisë, u futën në bashki dhe e lanë hapur. Shqetësimi i kryetarit ka qenë, po mirë mo çuna ka thënë. Erdhët të premten pasdite urinuat në zyrat tona. Si njerëz, okay. Deri këtu po, s'ka asgjë të keq. Në rregull. Po si lihet bashkia hapur deri të hënën mëngjes, kishin ardhur të hënën mëngjes. Oh, oh, oh. Bashkia është hapur. Ta pas kanë qenë ata. Po ne e lamë hapur i kishin thënë se donim vinim prapë, kupton herë pas here, ndalonim këtu, vinim, mbaronim punën dhe iknim. Shumë çuditshëm. Çunat, siç dyshoj se mos bënin ndonjë gjë. Kishte diçka, e thonë, pse hyjnë dy detektivë në bashki herë pas here, e kupton? Ishte çiçi. Edhe ishin po të njëjtët, tamam. Ishin këta të dy. Po mirë. Ë, dëgjojmë pak muzikë tani dhe kthehemi pas pak është Kasabian miq të dashur me më të fundit. Jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Duke lexuar arabisht kështu nga apo jo. Nga e djathta në të majtë. Po, nëse. Ë, kemi tani pop quizin miq të dashur, gjithë përgjigjet e sakta fillojnë me N. Mhm. Shumë të lehta kanë qenë. Pyetja e parë. Si ndjenja? Si ndjenjat. Ë, mungesë kujdesi apo vëmendjeje? Neglizhencë. Neglizhencë. Pra, Neglizhencë. Çfarë mund të të ndajë? S'kishte se si të ishte ndryshe. Po. Pyetja nr. 2 për ty Altin, në mënyrë të zakonshme apo të rregullt? Ose natyrale, siç quhet ndryshe. Apo kam gabim. Jo. Edhe një herë si ishte ky? Diçka e bërë në mënyrë të zakonshme, në mënyrë të rregullt. Normale, çu. Normale, normalisht, normale, normalisht. Normale që diçka si. Normale pra. Me dashje. Natyrshëm që është po, normale. Po, unë them naturalment. Normales dhe Ata mo, mos ma bëj mua shumë natyral mo. Mama. Pyetja numër 3 orë. Ai më modhet tim. E imagjinuar nga Jules Verne. Nëndetësja Nëndetësja Tek 20.000 lega nën det Nëndetësja Pyetja numër 4 për ty jeri edhe një herë tjetër Dal faqebardhë nga një ndodhi dal i nderuar I nderuar jeri I respektuar jeri I nderuar Po fillonte me N kështu që Shumë mirë. Po. E ka gjetur e para, domethënë Brikena. Brikena. Bravo. 695 i mbaron numri, fiton drekën ose darkën tek Chakrajon. Chakrajon, oh, Chakrajon. Do të shkojë Brikena. Ja, këtu jemi dhe do të shikosh. Po. E do na po, thuash. Absolute, absolute çakrajon. Ne kemi provuar vetë. Tek Universiteti i New Yorkut, kështu që mund të shkoni te çakrajon miq të dashur për ushqimin indian. Ëm um, Brikena do fitojë 2500 lekë. Është një kupon 2500 lekë që mund ta shpenzojë atje bashkë me një mikun e saj apo mikeshën. Mund të shkojë për drekë apo për darkë. Si të dojë. Çakrajon në shapur. Ambienti shumë i mirë. Është është edhe i këndshëm. Më pëlqen. Kështu që, ë uh, kemi arritur tek ora 1 e E 58 51, e mirë tash e para. 15 e 8 e 80 pastaj. Çfarë kemi çfarë ke? Ora tani është 2:58. Altin. Jepi Jeri. Unë duhet të tregoj një histori që ka ndodhur në Milano dhe po e sjell. Mos e zgjat shumë mirë. Për një çift, jo nuk po e zgjas fare. për një çift ku uh, kishin fëmijë, por gruaja dhe burri kishin vendosur që mos të bënin më fëmijë të tjerë sepse Normal, se. ekonomikisht nuk ia dilnin dot që kishin më shumë se dy fëmijë. Po shumë. Uh, çfarë ka ndodhur është që gruaja ka shkuar uh, tek ginekologu për t'i kërkuar që t'i jepte ilaçe që mos të mbeste shtatzënë pra kontraceptiv, mm -hmm. Por çfarë ka ndodhur është që mjeku gabimisht, gabimisht nuk i ka dhënë ilaçet e duhura, por i ka dhënë uh, disa lloj hormonesh të ndryshme. Që kjo dhe gruaja kur shkojnë në shtëpi. Ka ngelur shtatzënë Altin. Ai në ai në ai në ai në tërbimin dëshironte. Dhe çfarë ka ndodhur është që uh, duke pasur një besim që nuk donte ta hiqte fëmijën e saj, ka mm. vendosur ta mbajë, por ka hedhur në gjyq uh, mjekun që ka ngatërruar ilaçet e saj. Dhe ajo kërkonte 130000 euro dëm për material, kështu e ka quajtur, mm -hmm. dhe 60000 të tjera për, për dëm moral. E, për mbajtjen e fëmijës. Po, por çfarë ka ndodhur është që gjyqi e ka dhënë vendimin, faktikisht ai do t'i japë lekë zonjës, por nuk do t'i japë kaq shumë sa ajo ka pretenduar. Gjykata ka me, ka vendosur që mjeku duhet t'i paguajë zonjës në fjalë 116 mijë euro. Kjo derisa fëmija të shkojë 23 vjeç dhe të ketë një të ardhme. Pra, do të thotë mos ketë mundësi si ideja është të ketë qytetin më të vërtetë. Ishalla nuk qëllon një fëmijë haram ky që s'bëhet ndonjëherë kështu për që t'i marrë të gjitha me njëherë. Mirë, po. okay. Gjithsesi, po qe fëmijë i mbarë do ia dijë për nder gjithë jetën këtë gjë. Dhe gjithashtu ka vendosur që t'i japë edhe Edhe gjithë jetën. Në lekë të tjera për qera mujore për një shtëpi kur djali të bëjë moshën 18 vjeç deri në 23 vjeç. 5 vjet ai pra do mm, jetojë me lekë të Do ta ketë siguruar të paktën mm, në jetën e tij derisa të jetë në gjendje që të punojë dhe të nxjerrë lekët e veta. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë. Ai gjinekolog vim. Ha moj ti. Më ofron nga këto gjëra. Pa i zburi gabim Olta. Pa hajde Olta meqë jemi, pse s'flasim për gjinekologun tënd në radio, se të gjithë dynjaja na dëgjon. Ti ke lindur, ti ke qenë te gjinekologu. Mhm. Mm është shumë i mirë. Si ishte, do duhet të pyes për shkakun siklet, është një çik siklet? Është tek spitali. Se unë shkoj në një gjinekolog gjithë jetën time, do mbetet gjithmonë mister. Po ti jo, po gruaja. Kur po themi tash kur si biseda bëhet pak intime kështu. Mund duhet të ketë ndodhira në në gjinekologji, nuk ka mundësi të jetë e mërzitshme. Nuk ka mundësi të jetë rutinë mbi të Jo, gjitha jo, punët, absolutisht. Se Plus është shumë e bukur se po sjell bebe në jetë. Më kupton? sjell një jetë. Po. Kjo është Edhe mirë. femrat Po të kjo është tregojnë gjëja më e intimitetin e bukur. tyre më Nëse, okay, prit një sekondë tash, ku po shkon? Kemi kuizin me zë ri miq të dashur. Po, kemi kuizin me zë ri. Dakord. Mm. Do ta kishte pasur. Kuizi me zë ri në ditën e sotme sjell tek ju profesione. Profesione nga më të ndryshmet. Unë ju bëj pyetje, ju më thoni për cilin profesion po flasim. Për shembull Jeri, mm -hmm. kur të sëmuret lama, ke pasur lama? Ke parë një lama? Po, kam parë. Ke parë lama? Ke po. qenë atje? Ke ushqyer lama? Po. Kur të sëmuret lama, mm -hmm. e çon te ky. Oh, Ku e çon? Unë çoj bebekën aty. Bebekën aty. 069 20 70 222 069 20 70 222 kur të sëmuret lama, e çon te ky. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmimin fitues. Ne do të kthehemi mbas, fan klubin e mëngjesit me më shumë miq të dashur gjithë jemi shumë më tepër se sa dukemi. Kemi fuqi, fuqi të veçanta. Jemi kudo dhe gjithmonë në kontakt. Me ofertën më të fundit në Vodafone Club, fuqitë tona nuk njohin kufij. 500 minuta kombëtare apo ndërkombëtare dhe tani me 1 GB internet 3G për vetëm 1000 lekë në muaj, flasim me të gjithë, drejt të gjitha destinacioneve. Navigojmë në internet, jemi të pandalshëm. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you. Ora 9. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Presidenti i Republikës Bujar Nishani shpreh shqetësimin për tre projektligje të paraqitura nga qeveria që lidhen me Forcat e Armatosura të Shqipërisë. Në një takim me ambasadorët e vendeve anëtare të NATO-s rezident në Tiranë, kreu i shtetit u shpreh i shqetësuar për atë që cilësoi si mungesë e transparencës dhe konsultimeve paraprake. Kryetari i Partisë Demokratike njëherësh kreu i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha akuzoi qeverinë për mosmbajtje të premtimit të fushatës për legalizimet falas. Në takim me banorë të zonave informale të Tiranës, Basha theksoi se në projektligjin e paraqitur në Kuvend nga qeveria nuk ka asnjë fjali për legalizimet falas, madje siç tha ai qytetarët duhet të paguajnë 13 herë më shtrenjtë se më parë për të marrë tapitë e shtëpive. Në kuadër të vizitës së tij në Poloni, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati zhvilloi një takim me ministrin e Jashtëm të Polonisë, Radislav Sikorski. Gjatë kësaj vizite, dy ministrat e Jashtëm diskutuan mbi bashkëpunimin dypalësh dhe intensifikimin e mëtejshëm të marrëdhënieve që ekzistojnë midis dy vendeve tona, Nga ana e tij, ministri Sikorski u shpreh se Shqipëria e meriton statusin e vendit kandidat në BE, duke riafirmuar qëndrimin mbështetës të Polonisë ndaj aspiratave europiane të Shqipërisë. Sekretarja e Përgjithshme Albana Shtylla paraqiti sot në mbledhjen e Byrosë në Kuvend tre variante për hapjen e zyrave në zonat zgjedhore sipas studimit të fizibilitetit për ngritjen e zyrave në zonat zgjedhore në Shqipëri të realizuar me mbështetjen e OSBE-së. Sipas saj, synimi është që të hapen zyra me sa më pak shpenzime me qëllim që Kuvendi i Shqipërisë të shkojë më pranë zgjedhësve. Manchester City i është afruar jashtëzakonisht shumë titullit të Premier Ligës pas fitores 4 me 0 kundër Aston Villas në Etihad Stadium.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 Eja. Eja na bashkon edhe ne. Përplasë edhe deri hajde. Olta më ka paralajmëruar që kjo do jetë shumë e lehtë, unë i kam thënë Oltës, Olta, unë nuk do ta di fare për çfarë thua ti. Sepse ti ia fut kot, po. Kështu që unë mendoj që kjo do jetë shumë e vështirë, mm -hmm. Jeri. Mm -hmm. Është një këngë e vjetër? Shumë si ka. Sa për ndihmë? Aty aty. Mos ta ndihmojmë më shumë se Olta. Olta s'e futi kot kur Kur thashë që do të jetë shumë e lehtë. Po lëre fare tani. Shkëlqe si diamant. Shkëlqe si diamant. Gjej dritën e, më fal. Gjej dritën. Lëre vetëm me kaq të mund. Gjej dritën në detin e bukur. Unë zgjodha të jem e lumtur. dhe ti dhe unë, ti dhe unë jemi si diamante në qiell. Ti je një yll që ngrihet, një vizion ekstaze. Kur më mban, veten gjallë e ndjej. Jemi si diamant në qiell. E dija menjëherë se do të bëheshim një. Menjëherë, sapo ndjeva energjinë e rrezeve të diellit, Tani nëse kemi një fitues në lidhje me atë lojën e censuruar. Mhm. Mm. Mm. Ka thënë Elsoni intelektualët e majtë. Ishte shumë e lehtë në fakt. Ah, bravo. Mendoj se e saktë është. Unë kam insistuar dhe insistoj që e majta duhet të bëjë pronë të vetën Të gjithë intelektualët e majtë. Oh. Bravo, bravo. Elsoni fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo i qoftë. Do t'i mm. marrë dhe të nënshkruajnë gjithë këta. Ti, çfarë do të shkruaj? Po nëna ime. Po, e vërtetë. Ej, um Meqë ra fjala, na kanë gjetur se ku e çon uh, Jeri lamën kur i sëmuret? E zëm lama ka gazra. Kanë thënë shumë në fakt te gjinekologu, E ka gjetur Albani, fiton dy bileta për në Cineplex. Gjinekolog pulash për shembull. Ata kanë shumë punë. Po kanë shumë punë se pula pula dhe s'mbahet. Ose gjinekolog lepujsh për shembull. Nice, okay. Po për vërtet. Mirë, faleminderit. Ëm, um, atëherë, kujdes miq të dashur, do të bëjmë një tjetër pyetje tani. Kjo është me profesione sot. në kuicin me seri. Nëse i ndodh që t'ia vrasin padronin, mm. ky profesionist japonez Bën vetëvrasje. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për qenë fitues Nëse ndodhte Që t'ia vrisnin zotërinë Apo ndonjë turp tjetër mm. Ky profesionist i vërtetë nga Japonia Vetëvrasje Kush 0-6-9-27-12-2 Zakonisht që ishte me një shpatë në bark mm -hmm. Nga vetja. Kush e bën këtë? 069 20 70 22 The Kooks, oh The Kooks. The Kooks. Ja rikthyer. The Kooks uh, Down, miq të dashur kjo është. Po, oh, shumë bukur. The Cooks, që do me thënë kuzhinierët, apo jo?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 Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Është ora tani 9:17 minuta. Un kam kënaqësinë që të mirpres tre vajza këtu në studion tonë, janë Serafina, Suzana dhe Suada. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Si jeni ju sot? Mirë. Mirë, je, ha, okay. Skuadra 3S. Skuadra me 3S. Po. Jeri da Sakaj me Altin Sulaj me Altin Salaj. Nice, okay. Ah, gocat janë Serafina Milushi, Suzana Kurtallari dhe Suada Mehmetaj. Uh, Suada dhe Serafina janë nga Tropoja, ndërsa Suzana është nga Kuksi dhe sot ato kanë hapur edhe për këtë arsye janë këtu, kanë hapur një ekspozitë. Ekspozita quhet Tradita e maleve të veriut. Tradita e maleve të veriut. Goca, uh, ju jeni akoma në moshë studentore, etj, etj, etj, etj, nuk jeni pjesë e ndonjë institucioni apo organizate apo diçka të tillë që të merret me këto tradita. Pse e keni organizuar këtë ekspozitë? Është një ekspozitë ku njerëzit mund të shkojnë sot, tregojnë pak edhe se ku e qysh e tek, por mm -hmm. në fillim fare mbi mbi qëllimet tuaja, mbi idenë si ju ra në mend edhe pse po e bëni këtë. fillimisht normal uh, jetojmë në një periudhë ku gjithmonë njerëzit po shkëputen nga traditat e vjetra, kultura po humbet avash avash dhe normalisht ne e kishim si ide të organizonim diçka ndryshe nga shumica e të rinjve dhe pse mos ta nisim një gjë nga rrënjët tona, nga kultura, diçka mm -hmm. që është më afër mm -hmm. dhe menduam të sjellim gjëra që janë gjysma janë gjërat tona, të familjes sonë, trashëgimia jonë dhe në një farë mënyre T'i sjellim përpara t'i shohin të tjerët dhe të ngjallim ato ndjenja që kanë filluar të humbasin dalëngadalë. Okej, okay, kjo më pëlqen. Për të kuptuar pak më shumë për ju, sepse uh, me Suzanën unë edhe jam takuar, e kemi folur. Suzana ti je studente këtu në Tiranë. Po. Ti je nga Kuksi, familja jeton në Kukës. Juve uh, jeni po. gjithashtu në të njëjtën situatë. Ju jeni po, studente në Tiranë me familje që banojnë në Tropojë. Um, dhe dhe ndërkohë që keni detyrat, esetë, gjërat e ndryshme që bëni aty në shkollë, uh, doni që të bëni edhe këtë gjë për qejfin tuaj. Uh, Për për si thua për të sjellë do të unë dalloj krenari uh, në këtë që ju do hapni një ekspozitë. Kjo ekspozitë është me me ku nga vijnë këto? Këto këto po themi orendi, këto këto sende që që që prezantojnë traditën e maleve të veriut. Vijnë nga shtëpitë tuaja, nga fqinjët tuaj, nga E po, pjesa më e madhe vijnë nga familja, nga familjet tona, gjyshërit dhe gjyshet i kanë ruajtur me fanatizëm, ndërsa të tjerat i kemi marrë ke komshinjtë, ke të afërmit. Ndërkohë që në ekran ne do të shikojmë disa nga këto objekte. Po. Ë, uh, shikoj për shembull kjo është një sofër, ëh, mm -hmm. uh, që përdorej për të ngrënë. Po, sigurisht. Para. Edhe uh, ajo pjesa është uh, shilte që bëhej në vek uh, dhe është me përbërje leshi. Tash mhm. shiltja është vendi ku ti ulesh po, edhe dhe rreth asaj ti ha. Po. Mhm. Un kam ngrënë në sofër meqë ra fjala në Kosovë. Ë uh, këto duhet të pyes gjë, domethënë këto por në atë shtëpi ku un kam ngrënë në sofër, sofra përdorej, nuk është se na E nxorën sofrën për të na bërë qejfin ne që ta shikonim. Në në Tropojë për shembull, në, në shumicën e familjeve po flas, ju nuk mund të thoni për të gjitha. Përdoren më për shembull gjëra si sofra, hanë njerëzit akoma në sofër apo Mendoj që ka filluar të zhduket gjithsesi mm -hmm. besoj se çdo familje tradicionale ose çdo familje tropojane ka nga një mm -hmm. tropojane dhe kuksiane ka nga një e mban. E mban nga një sofër. E mban, pavarësisht nëse e përdorin ose jo. Po ka filluar sofra të bëhet pak më shumë si relike, po themi tani jo më ah, aq ka dal nga moda. Kohët fundit, domethënë me ikjen me ardhjen e demokracisë filluan të futen objekte të reja dhe mm -hmm. normalisht u zhdukën për momentin. Kohët mm -hmm. fundit ka nisë dhe gjithmonë po krijohen ato odat e burrave, heq këtë pjesën që janë sallonet moderne, është edhe një odë e burrave siç ka qenë në kohën e vjetër. Po pse po Pse ka filluar të të ribëhet oda e burrave? Në njëfarë mënyre është edhe kjo si trendi një farë duket mm. diçka ndryshe, po shumica mm. në ato familje të cilat tentojnë dhe kanë objekte akoma të vjetra duan që ta mbajnë atë pjesë të traditës së tyre. Domethënë në raste familjare i përdorin këto, këto dhomat, sofrën, muzikën me çifteli. Po, ju i përdor tash që të që të kesh një odë të burrave, më merr mendja mund të kesh kullë apo jo, se odë odë burrave në një apartament. Jo, domosdoshmë. Mund ta kesh në një apartament një odë burrash për shkakun se është kam kam fjalën në në jo, çështje hapësire. Jo, shtëpi private jo, jo, në mhm. apartament. Por në fshatra për shembull ku shtëpitë janë të ndërtuara po. vet, ka po. ka odën e po. burrave dhe odën pa. Unë kam parë edhe emigrantë që kthehen nga pavarësisht se jetojnë jashtë vendit, kthehen rregullojnë shtëpi dhe modelojnë sipas stilit të vjetër. Mhm. Janë shumë të dhënë, sidomos shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Po sepse kanë kanë nostalgji ndoshta, apo kanë fituar edhe një kulturë tjetër ndaj të vjetrës e respektit. Po mirë, ju e keni me sa duket. Ju goca bëni për shembull ndonjë nga këto shiltet? Nuk i bëni dot. Ajo shiltja jo. aty konkretisht është e bërë nga gjyshja ime, mund të ketë një mbi 50 e ca vite, mm -hmm. edhe është thjesht është e ruajtur, por jo. E kuptoj. Vetë nuk di, nuk. Tani shiltja bëhej me çfarë? Shiltja do të kishte një tip po, tezgjahu, një tip. Po, mhm. Nga ne quhet vek. Vek, quhet vek. Edhe veka, domethënë në fillim fare, tash kjo është është punë, kam përshtypjen unë punë që fillon që nga që nga qethja e deleve po, tek po. tek uh, larja e leshit, kthimi i leshit në fill, ëh, do bësh furkatë. Po, është është edhe atë. Është vetë furka. Është ngjyrosja, pastaj edhe Pastaj ka djep. Djepi. Mhm. mhm. Ëh, ky është veshje do të. Është ky djep i ndonjërës prej jush? Është i imi dhe i familjes time. Ti ke qenë e vogël te ky djep? Babi im Në, ka, ka një ka një treg për këto, ka kam përshtypjen unë se këta emigrantët që vijnë që duan t'i çojnë në Angli, në Amerikë, në në këto. Ka vlerë tani e di mm. për shembull ta kërkojnë sa duan, ka një vlerë shumë të madhe për familjen time. Mirë, kjo është sentimentale, kjo është. Jo. Mm. Është uh, lidhje emocionale më shumë se sa uh, monetare me, mm -hmm. me mhm. këto vlera, mm -hmm. kështu që. Po më tregoni pak tani, ë uh, i keni çuar objektet në fillim fare ta themi dhe vendin, sepse okay. njerëzit, atëherë në qoftë se jeni të interesuar për t'i parë nga pranë miq të dashur këto objekte të maleve të veriut të Shqipërisë, objekte që gocat i kanë sjellë, kjo është gjëja që më pëlqen. Prandaj gocat janë këtu, sepse ky nuk është një organizim i ndonjë institucioni, i ndonjë njeriu që paguhet për ta bërë këtë apo ku di unë se çfarë apo ndonjë financim i Bashkimit Evropian etj etj. Këto janë tre goca nga Tropoja dhe Kuksi që janë studente këtu dhe duan që traditën e familjeve të tyre, shpive të tyre ta ekspozojnë, duke e ditur që edhe po rrallohet e po bëhet diçka që ia vlen të ekspozohet. Se po të ishte një gjë që kishim edhe ne në shpitë tona, thoshim Okej, okay, po edhe un kam dhjetë. Ëm, um, kështu që, kështu që kjo është e bukur, ë uh, sepse po ikën, po largohet edhe edhe po merr vlerën e, e asaj relikes. Përball parlamentit, përball sallës së kuvendit të Shqipërisë. Po, tek Tirana uh, Express. Tek Tirana Express, mm -hmm. që mhm. është ngjitur le ta themi me komunitetin musliman. Po. Në të majtë Qoftë se je për tek porta e komunitetit musliman, kjo është majtas. Dhe ka dhe satelitat mbi eh. derën, duket një antenë satelitore mbi derën që mund të ndihmojë ta gjeni. Edhe tek Tirana Express sot falas, sigurisht. Çfarë ore fillon? 7 e gjysmë. 7 e gjysmë. 7:30 deri në orën 22. Dhe njerëzit mund të shohin këto. Po kjo ç'është? Shikoj kë, pra, një po fuçi. Po kjo quhet vozë. Vozë. Vozë, vozë edhe përdorej më përpara për të mbajtur rakinë ose verën. Po mhm. përgjithësisht rakinë. Raki. Verë, ça bëhet më shumë atje? Raki. Raki bëhet më shumë se sigurisht. Po bëjnë dhe verë, bëjnë verë? Po. po. Bëjnë verë. Po. Okej, okay, kjo është voza e rakisë ose verës. Po aty lart mbi vozën, shikoj që ka një gjë. Ça? Është tapa, ja sa. Mm, një lloj tapa. Okej. Që të qëndrojë mbyllur normal. Tapën e kam bërë të vogël, mund t'i vësh dhe gojën asaj. Gjithë ajo vozë. Po, këtu pastaj kemi një qilim të vogël, një rrugë. Jo, ky qilim është jasteku i sobës burrave. Ka në një këshu? Po sti që? Jo. Jo. Po di unë, një shkajtim. Të pisa... Po kjo ç'është? Ajo është vorbë. Vorbë? Vorbë. Për ju që s'e shikoni dot kjo duket si një qyp balte. Po. Oke, është i përbërë nga balta. Mhm. është vorbë që bëhet nga balta, piqet edhe proceset e tjera. Shërben për zier fasulet që janë edhe ushqimi tradicional i gjithë shqiptarëve, jo vetëm veriut. Është uh, është kjo është e vërtetë. Sot s'është e hënë fatkeqësisht, por uh, do vi sërish të hënën. Do vi po është edhe periudha që fillojnë ndërpriten të hënat. Ne fillojmë ne fillojmë në tetor. Në ftohjen e kohës. Po këto? Um, shikoj sa interesante këto. Ëm um, miq të dashur, um, tani po shikojmë diçka. Këto janë për të ecur në dëborë. Sepse sepse gjithë sa të bukura janë. Këto janë si thua si ca gjëra që vishen te këmbët. Ëh mhm. uh, me çfarë bëhet ajo? Janë rreth dhe pastaj si rrihet. Është bërë me dru edhe është ajo pjesa e litarit ku futet këmba. Me dru dhe litar. Do mhm. të thënë është marrë një thupër, është është sjell në formë rrethi ashtu derisa ka është thar edhe ka marrë formën. Dhe kjo shpërndan peshën në mënyrë që që mos të çahet dëbora. Mhm. Po, shumë shumë interesante. Kush i ka veshur kohët e fundit këto? Të tua dhe? Shumë mirë. Tani goca ju do të jeni sot atje për t'i shpjeguar të gjitha këto objekte, ja shikoj një po, stol për shkak se është një stol, stol natyral. Ne quajmë shkam. Edhe është 80 vjeçar. 80 vjeçar. Oh, oh, oh. Po qenka një stol i vërtetë, domethënë është ka po, qenë degë peme. Po është trungu i një peme që mm. është dhe e mbledhnim pastaj. Mm -hmm. Pikërisht kërkohet hapësirë e madhe që që të mbledhësh ai. Që të bësh ai, ka, e kuptoj. Mm -hmm. Okej, okay, shkëlqyshëm. Mirë, po ju duhet të jeni andej për t'i shpjeguar pak po, po, po. funksionin e ca prej tyre. Unë do t'ju përgëzoj shumë ë uh, për këtë gjënë e bukur që po bëni, sepse është uh, është traditë, është është një gjë shumë interesante. Edhe kam uh, kënaqësinë që po mirë. Keni edhe një mulli kafe, po le të themi që ky nuk është tamam tamam nga Kukësi. Tropo apo Tropoja apo malet e veriut, sepse një të tillë e ruaj dhe unë në shtëpi. Ja ku ja ku bashkuar. Do na sjellësh te ekspozita. Ti bën dy. Nuk do sjell. Uh, ju falenderoj shumë. Gocat janë uh, Serafina, Suzana dhe Suada, miq të dashur që ishin sot këtu me ne. Mund t'i takoni tek uh, Tirana Express përballë Kuvendit të Shqipërisë. Do të fillojë sot ekspozita dhe do të zgjasë deri në 15 maj. Deri në datën 15. 15 maj. Ndërkohë ne duhet të bëjmë një falënderim të madh për Tirana Expressin dhe për Andrin për ndihmën dhe mbështetjen që na dha. Sigurisht edhe ju. Faleminderit shumë për falënderimet tuaja. Uh, ne do të takohemi sërish nga ana tjetër e kësaj kënge miq të dashur tani është Nickelback When We Stand Together. Ora është 9:31 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Miq të dashur, çdo ditë me ju nga 7 deri në 10 në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s si thotë Jerry. Çdo mëngjes. Ëm, atëherë. Po mendoja mm. që atë sharadën tonë, ende nuk e kemi bërë. E vërtetë. Po, pra. Megjithatë, megjithatë, ëm Unë akoma s'kam rënë dakord për një fjalë me Altinin, kështu që s'mund ta bëjmë asaj. Megjithatë do të presim. Do të duhet që të presim goca. Më mirë vonë sesa kurrë, nuk ka problem. Do të bëjmë diçka tjetër ndërkohë. Ë, jepi Olta pak me të gjithë fituesit. Mhm. Deri tani të lutem, të lutem shpejt. Tekstin e këngës. Tekstin e këngës. Ishte Rihanna me Diamonds. Shine like a diamond. Bravo. Shine bright like a diamond. Irena Dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Irena. Ndërkohë për kuicin e fundit ishte Samurai. Samurai. Samurai. E ka gjetur Danieli, gjithashtu fiton dy bileta për në Cineplex. Po vetëm Danieli e ka gjetur. I pari po themi. Ah, okay. Atëherë 300 uh, spartanët janë prap sot në Cineplex miq të dashur The Rise of the Empire. Kemi filmin e Joslin Ramës, është Simon, e gjithashtu filmi The Nut Job. Të treja këto janë premiera sonte në Cineplex. Ne kemi bileta për juve për premierat e Cineplexit, do të shkoni atje çift sigurisht dhe të shihoni këta filma. Me aq sa di unë për filmin, historia është e këtij çunit që është lac. E kupton? I fort. I fort. Juli ti bie apo? Juli, po. Juli është i fort. Juli që është i fort edhe është më i forti, thotë ai, unë jam më i forti, e kam më i fortë. Po ky kishte dashur të bëhej piktor. Ah. Kështu që ka edhe këtë pjesën tjetër, domethënë që është është i fort, është është Po them kriminal, ë? Mm. Ë, po, po është edhe është edhe artist, po, është para. Është edhe piktor. Po, te laj. Pikturon trëndafila dhe pret koka. Në të njëjtën kohë. Kështu që ka ka ca gjëra. Ka ca gjëra, ka për të trajtuar. Po regjisor i ri premtues. Është për t'u përgëzuar mhm. Joslini, mm. të paktën për gjithë të rinjtë, më në fund mund të kenë mundësi që të bëjnë dhe filma me metrazh gjatë. Se është gjithmonë ajo mundësia që mhm. s'bëhet, jo kështu, jo ashtu. Jo. Po si mund të kenë mundësi ata? Si thua ti? Si mund të kemë mundësi? Apo kot se bëri ky edhe mund të kenë të tjerë mundësi tash. Po këtu s'bëhet asgjë. Paktën më. Ku s'bëhet asgjë? La, ja ku e bëri filmin tjetër. Po ja pra. Ja pra. Pas Ermali e bëri filmin. 2. Femrat 2. Ja, ashtu po tjetër tash Ermali. Tjetër ja presim. Pra. Kjo është një kjo është një rrugë e mirë paktën. Pse mund të bënte Ermali? Do ishte një film gjithëpërfshirës. Quhej Meshkujt. Meshkujt. Ku personazhi është gay, për shembull. Pse jo, mund ta bënte. Unë them që e qan. I qan të dyja. Nëse. Okej, goca. Ëh, uh, kur të kthehemi do të kemi sharadën tonë. Dakor. Bëjmë shaka, se nuk do të ketë film që quhet Meshkujt. Shumë muzikë, edhe mund të ketë. Edhe sikur të kishte, nuk do ta luante Ermal Mamaqi. Gjithsesi, rolin kryesor. Po të kishte një film që quhet Meshkujt, për shembull, unë propozoj Elvana Gjata ta luante. E të ishte një film që tregonte se sa të cekët janë meshkujt. Gjithandej ku heroina është ajo. Pse jo? Mirë të ishte. Mm? Mund ta bësh ti skenarin? Uh, uh, meshkujt, meshkujt. Uh, uh, meshkujt. Mund ta bëj un skenarin. Po pse jo? Provoj një herë. Dakor, faleminderit. Shine bright like a diamond. Jeri Ora është në 9:39 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Ndërkohë ne jemi gati për sharadën. Përpara se të shkojmë në sharadë, goca dua që të bëjmë një tjetër me profesionet, një tjetër pyetje nga profesionet. Hello. Edhe pse termat korrekt mund të ishin gjëra të tilla si Një tjetër fjalë. Fjalë alla frënga për këtë profesion. 069 20 70 222 069 20 70 222 nga frëngjishtja, pra. Cili është emri i profesionit? Mirë, në rregull. Atëherë goca, ne kemi menduar një fjalë, ju duhet ta gjeni. Atëherë, është send fjala që keni menduar ju? Po apo jo? Një sekondë ta mendoj. Po. po. Sa gjatë u menduan? U menduan. I madh apo i vogël? Është një send që varet, po. Ka të mëdhenj ka të vegjël. Në fakt, jo, duhet të themi varet nga dëshira, mund të edhe nga dëshira jote. Tash i pra, varet se e do të vogël, e merr të vogël. Se ky send vjen në masa të ndryshme. Mhm. Po. Ky send është si një thikë për shkakun që mund të jetë e vogël, por mund të jetë e madhe. Ato që palosen futen edhe në po. në xhep, ka dhe po, nga ato pra, që ka dhe nga ato raste kur ti e do për përdorim Por nuk do ishte e hijshme. Për shembull, mund ta bësh këtë gjë kur je vetëm. Se varet se sa i trashë është. Kur je vetëm. Se një që është shumë i trashë nuk mund ta mbash në gojë. Për shkak se do ishte shumë e vështirë. Është madhësia. Të fusësh një gjë kështu. Po. Ai ai ai. Jeri mos u ngatrote kjo. Edhe kur je vetëm prap nuk është normale. Nuk është e po hijshme. Po nëse do mund ta mbash edhe vetëm. Mund të jenë korrenti goca. Korrenti. Po tani e bëre ti. Po po. Mund të jenë korrenti? Mund të jenë korrenti. të çrregullt. Po. Të çrregullt. Po. Okej. Okay? Njëra nga brinjët, mm -hmm. më fal, ose nga këndet, tashi katërkëndëshi ka këndet nga brenda, këndet e po. brendshme. Njëri nga këndet është 140 gradë. Mm -hmm. Tjetri nga këndet është 40 gradë. Po. Dhe tjetri akoma nga këndet është 80 gradë. Po. Pyetja është, sa gradë është këndi i katërt? Është një katërkëndësh? Ora është tani 9:50 minuta miq të dashur ju përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë fantastike. Ah. Olta okay. kemi fitues për dhon? Je yeah, Olta, fol Olta. Je. Jepi. Je. Je, jepi. Je, je. Jepi me fituesit Olta, mos e zgjat shumë. 100 gradë. 100 gradë, bravo. Sa mirë po kthen me shoqe. O sa mirë po kthen me shoqet. Ezola. Iliri fiton dy bileta. Bravo Iliri, bravo Iliri. Ndërkohë, në lidhje me uh, profesionin, profesionin okay. e shoferit, është Ani. Mm -hmm. Gjithashtu fiton dy bileta për në Cineplex. Okay. Bravo. Nëse, tamam. Më vjen Blerti këtu. Je shumë zemërmirë Blerti. Faleminderit. Ta shkelte me këmbën e tij 45-a. A jemi, a jemi, a jemi më qetë tash? Jo 45-a ka këmbën Olta. E kam unë 45-a. Ka këmbën Olta. Ju e keni 41. Mirë, pyetja e fundit që kam për sot. Si vjen dorë? Pyetja e fundit që kam për sot. Miq mhm. të dashur, kujdes. Tiri tiri tiri nga profesionet, po. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Kujtës, është një profesion Isha duke menduar të cilin e mbante Ky është profesioni i personazhit fiktiv mm -hmm. Howard Roark Po. Po. Nga Ayn Rand Po. Po. Tek Burimi i jetës Ose është profesioni i personazhit real Daniel Libeskind Mhm mm Mirë. Ah, o Jeri ti po na tregoje pak më parë një studim. Gjëra të çuditshme në lidhje me po, po. gjumin. Në lidhje me gjumin. Në lidhje me gjumin e tretë. Interes. Me jo, me gjumin e darkës. Jo? Dhe janë disa gjëra që të gjithëve mund të na kanë ndodhur. Por unë do të tregoj se cila është arsyeja pse ndodh kjo gjë. Po e nis me faktorin e parë. Një zor shpirtin tim. Redon Makashi sërish. Atëre fakti i parë dhe që mua personalisht më ka ndodhur, nuk e di për ju, që të jep ndje, është ndjesia kur je në gjumin e parë, ndjesia sikur je duke u rrëzuar. Mhm. Mm Do ndoshta po, është ëndërr që ti rrëzohesh diku. Po, po, dhe që trupi yt e ndjen. Ajo që shpjegohet nga specialistët çfarë ndodh? Ka ndodhur më shumë bie kjo gjë ndodh kur ti je shumë i lodhur, i stërlodhur, madje kur no. je shumë i stresuar ose kur ke kaluar një natë më përpara pa gjumë. Ndodh që të nesërmen të kesh pikërisht këtë lloj gjendje. Por çfarë ndodh është që truri hyn në ciklin e gjumit në mënyrë shumë agresive, thonë specialistët, saqë trupi fiziku nuk e përballon dot dhe prandaj ty të jep atë ndjesinë e dridhjes dhe të duket sikur je duke u rrëzuar nga një lartësi uh, Po pra. Shumë e madhe, po. Mm -hmm. Gjëja e dytë është paraliza në gjumë. Nuk e di këtë se si ndodh. Tani, paraliza në gjumë ndodh të gjithëve, sepse në qoftë se ne ndodh për disa bënim... sekonda dhe jo jo shumë gjatë. Jo, ideja është këtu, që njeriu në ëndërr shikon mm -hmm. për shembull sikur zgjatet, sikur hidhet, sikur mm -hmm. sikur zihet, sikur vrapon, Po ti nuk i bën me vërtet këto. Po, e vërtetë. Ti ndjen domethënë kështu, po ti në këto në qoftë se ne nuk do të kishim atë që quhet paraliza e gjumit, mm -hmm. atëherë gjumi ynë ne do të shkatërronim krevatet çdo çdo po, natë. Po. Më vetëm nga ëndrrat, sepse do të e ke parë ndonjëherë qenin për shembull kur fle? Po. Ti bën kështu. E mba më atë qenë, kemi qenë që vrapon në ëndërr, që ishte shtrirë. Dhe çfarë ndodh është në këtë fazë, që duket sikur ti je i paralizuar dhe nuk vepron dot, ke dhe probleme me frymëmarrjen, dhe e gjitha kjo ndodh pasi muskujt janë aq shumë të, domethënë, të, të shtrënguar saqë nuk të lejojnë ty, mm -hmm. dhe ty do prandaj të krijohet edhe kjo gjendje e par e paralizës. Po, ma kap çik këtë Jeri, ndërkohë që mm -hmm. vazhdo. Ecja në gjumë është diçka tjetër. Ecja në gjumë, po vrapimi në gjumë. Ecja në gjumë është një tjetër sjellje e çuditshme, që mund të jetë diçka shumë serioze. Dhe sipas mjekëve, ajo është duke parë edhe një ëndër. Shkon me kokë. Ajo Ecje në gjumë. Vërtet ishte. Ndodh pikërisht uh, nga lodhja e një dite më përpara, por që ju nuk e mbani mend. Shpesh një. Ojta paska zbuluar diçka tjetër. Çfarë ka zbuluar? S'e la Jeri në rahat, jeni shumë të ndyrë Unë s'e pashë me vëmendje Çfarë ka zbuluar Olta, tani u bëra kurioze Tek qeni Tek qeni Ka parë që qeni ishte, ishte eksituar Po Olta s'ka çfarë të shikojë tjetër, shikon qenin Unë s'e kisha parë Olta, më çiron fjalë Ai është bishti Zemër, po nga ai kënd, që është jo? Nga ai kënd. Nga ai kënd që shikon ti. Nga e majta duket keq. Olta mendon gjëra të mbrapshta. Është bishti i qenit. Olta. Nëse. Dhe po them edhe po them edhe në fund fare se çfarë ndodh nëse jeni të stresuar të lodhur dhe me radhë është uh, ecja në gjumë, të folurit në gjumë që u ndodh të gjithëve dhe e fundit fare është ëndrrat e përsëritura. Kjo ndodh kur ti të ka ndodhur diçka e përditshme dhe prandaj të duket sikur çdo ditë shikon të njëjtën ëndërr gjithmonë. Po, por kjo ndodh që ka një bazë brenda realitetit që ti e ke përjetuar në të vërtetë dhe prandaj ripërsëritet në ëndërr. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë. Miq të dashur me këtë e mbyllim tani ne Olta po qesh me lot e shkreta. Sa kemi sa. Do ta shohë edhe një herë. Oh, zoti im. Mirë, ah, ne mbaruam. Fituesi i fundit është Jonida. Bravo Jonida. Bravo Jonida. Fiton një dhuratë nga Electronic Land. Pasi ka thënë arkitekt. Joel Compass është e fundit Forgive Me, Howard Roark, Daniel Libeskind, arkitekt. Ciao nga ne. Pafshim, kalofshi. Orgesa Zaimi next.